τραγούδια που κρατάνε τόσα πολλά χρόνια. Βάζανε τα δίκοχα οι παλιοί φαντάροι γεμίζει πλάτη από παιδιά κι ήταν ένα πράσινο, πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά. piernas, el glazap de esta Cumartesi akşamı asetilen kokusu ile Aristoteles Caddesi'nde büyüdün sen. Ben eskiden cebimden mandalina kabukları çıkarır ve gözlerini atardım canını yakmak için. Küçükler kovboyculuk ve kızılderilicilik oynardı. Argiro çetenin lideriydi. İnsanlar e, yukarı mahalle caddelerinde ateş yakarlardı. Aziz John gününü kutlamak için askerler şapkalarını çıkartırdı. Birden tüm meydan çocuklarla dolardı ve yemyeşil bir ay vardı seni tam da kalbinden vuran.'' Sevgili dostlar, e, bugün Açık Radyo 94.9 Babil'den sonra programına e, Haris Alexiou'dan dinlediğimiz 1986 e, Paris konserinden bir Spanos ve Papadopoulos şarkısıyla başladık. Odos Aristotelus, Aristotelus Caddesi. Ben e, Ercüment Gürçay ve kayıt masasında arkadaşım Elif Şen, hepinize radyolarınızın başında keyifli bir saat geçirmenizi diliyoruz. E, bugün e, programda Yunan müziğinin en güzel kadın seslerinden Haris Alexiou'dan dinlediğim ve çok sevdiğim şarkılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. E, daha önceki programlarımda Manos Hacıdakis, İmroz ve Adalar Denizi, Ege'nin iki yakasından şarkılar, Eleni Karaindru, Marcos Van Makaris, Yorgo Dalaras şarkılarını sizlerle paylaştığım programlar yapmıştım. E, en son e, birkaç hafta önce Leros adasında düzenlenen e, Leros-İmros barış, barış buluşması gününde Leros adasından şarkılar dinletmiştim. Bundan sonra da zaman zaman yıllardır tutkuyla dinlediğim Yunanca şarkılara programımda yer vermeyi düşünüyorum. Bugün de sizlere Haris Alexiou'nun konser kayıtlarından sevdiğim şarkıları dinletiyorum. Ee, programa 1986 e, Paris konseri kaydından Haris Alexiou'dan dinleyeceğimiz bir e, Manos Loizos şarkısıyla devam ediyorum. E, bu şarkı kulaklarınıza da hiç yabancı gelmeyecek. İşte bu şarkıyı Türkçe'de ilk kez Yeni Türkü grubundan dinlemiştik ve sonra birçok sanatçı bu şarkıyı seslendirmişti. E, şarkıda Haris Alexiou şunları söylüyor. Her şey seni hatırlatıyor. Basit ve sevilen günlük eşyaların. Sanki onlar da benimle birlikte bekliyorlar senin gelmeni. Ben de iz bırakacak olsa da son bir kez. Aşkımız dolduruyor odayı. Bir şarkı gibi ikimizin birlikte söylediği. Yüzler ve sözler ve çatırdayan düşler. Gün ardığında gerçekleşecek olan ne? Her şey seni hatırlatıyor. Basit ve sevilen günlük eşyaların. Her şey seni hatırlatıyor. En iyi dostlarımız bile. Kah tavernada, kah sinemada. Yalnız, bakış, e, yalnız başıma okuyorum göndermiş olduğun mektubu. E, hani daha bir kez bile öpüşmeden önce. E, tüm aşkımız dolduruyor odayı. Bir şarkı gibi ikimizin birlikte söylediği. Yüzler ve sözler ve çatırdayan düşler. Gün ardığında gerçekleşecek olan ne? Her şey seni hatırlatıyor, basit ve sevilen, günlük eşyaların. Haris Alexiou'yu 1986 Paris konseri kaydından dinlemeye devam ediyoruz. Ola se timizun. Her şey bana seni hatırlatıyor. Müzik σε θυμίζω απλά κι Paris Alexiou'dan dinledik. Alexiou şarkısında her şey bana seni hatırlatıyor dedi. Yunanlılar ıı, Alexiou'ya konserlerinde Harula diye seslenirlermiş. Harula ismini ilk kez Asterix'ten duymuştum. Yani Asterix şu çizgi roman kahramanı olan Asterix değil tabii ki. Kod adıydı o. E, asıl adı İsmail Karataş'tı. Yedi Kuleli bir abimdi. 1980'lerin ortalarında CB yani halk bandı e, telsizler e, yaygınlaşmaya başlamıştı. İşte ben de Beşiktaş'ta AKM gibi büyük salonlara ses ve ışık sistemleri kuran bir firmada çalışmaya başlamıştım. Patronum Bay Albert e, Fresco'ydu. Radyoya program yapmaya başladığım günlerde Fresco ailesinin de radyonun dinleyicileri ve aynı zamanda program destekçileri olduğunu öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. E, yani işte 30 küsür yıl sonra yollarımız bu kez Açık Radyo'da kesişmesi beni çok mutlu etmişti. Bay Fresco o günlerde ses ve ışık sistemleri dışında dünyanın en iyi halk bandı telsizlerinde Türkiye'ye getirmişti. İsmail Karataş'ı da telsiz kullanıcımız olarak tanımıştım. İsmail aynı zamanda abimin ve yengemin de Yedikule'den yakın arkadaşıydı. İşte çok iyi bir telsiz operatörü ve çok iyi bir sesçiydi. En son görüştüğümüzde Nuri Bilge Ceylan'ın filmlerine ses mühendisi olarak hizmet veriyordu ve işte Mayıs Sıkıntısı filminin çekimlerini tamamlamaya yapmaya çalışıyorlardı. Şimdi onun da izini kaybettim. Umarım bir gün onu da yeniden görmenin, yeniden müzik ve sinema muhabbetleri yapmanın <laughs> keyfini yaşayabilirim. İsmail abi bir gün ıı, Harula'yı dinledin mi diye sormuştu ve bir ıı, konser kaydının yer aldığı bir ıı, kaset vermişti bana. İşte Harula'nın şarkılarındaki ve belki tüm Yunan şarkılarındaki coşkuyu ve hüznü aynı anda yaşatan büyülü tada ve Harula'nın nefis sesine vurulmuştum adeta. İşte günümüzde artık bu ses kayıtlarına ulaşmak çok zor değil ve ben de Haris Alexiou'nun bütün külliyatını zaman içinde tamamladım ve yıllardır bıkmadan usanmadan da dinliyorum. Şimdi yine bir e, konser kaydı dinletmek istiyorum. Hüzünlü bir aşk şarkısı. 1996'da e, yayınlanan şarkı aylar boyunca dünyanın en iyi 10 şarkısı listesinde yer almıştı. Şarkıda şunları söylüyor Haris Alexiou. O altın paçavrayı Nefeli'nin saçlarına herkesten ayırt edilmesi için taktığımda iki tane küçük küçük melek geldi ve çaldılar. İki küçük melek ki rüyalarında Nefeli'yi istiyorlardı. Onu nar ve balla beslemeyi istiyorlardı ki böylece hatırlamasın, ne istediğini unutsun. Onu baştan çıkardılar. Sümbüller ve zambaklar kokusunu çalıyorlar. Eros'un okları gelip onu buluyor.'' Fakat iyi yürekli Zeus ona gençliğinin suyunu getiriyor. Onu bir bulutta çeviriyor ki onu bulamasınlar diye. Sözleri Haris Alexiou'ya, müziği Lorena McKennett'a ait bir şarkıda Haris Alexiou'yu dinleyeceğiz. Bu kayıt 1997 yazında Atina Akropolü yakınlarında bir e, tepede Finika Tepesi'nde verdiği konserlerin alınan bir kayıt. Totango Thys Nefelis. Nefelis'in tangosu. Müzik στα μαλλιά της φώρα είναι φέλη να ξεχωρίζει από όλους με στα μπέλη ήρθανε δυο σαν το άρωμα και το φοράνε Κι οι έρωτες πετώντας αητιές Την περιγενούν Μα καλός ο Δίας της παίρνει το νερό της εφηβείας Την κάνει σύννεφο και τη σκορπά Για να μην μη θυμάται να ξεχνάει τη Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ee, bugün e, sizlere Haris Alexiou'dan sevdiğim şarkıları dinletiyorum. Ee, Alexiou'nun çeşitli tarihlerde verdiği konser kayıtlarından seçtiğim şarkılar bunlar. Şimdi, e, şimdi yine bir konser kaydını dinletmek istiyorum. Bu şarkıyı ilk kez e, Muammer Ketencoğlu'nun 1993'te yayınlanan ilk albümü olan Sevdalı Kıyılar albümünde dinlemiştim. E, Muammer Ketencoğlu'nun da ıı, işte dünya halk şarkılarıyla ve özellikle Rebetiko ve diğer Yunan müzikleriyle tanışmamdaki öneminden söz etmeden de geçmek istemiyorum. Muammer geçtiğimiz aylarda da çok güzel bir ortak albüm projesine imza attı. İşte Kadıköy Yel Değirmeni Sanat Merkezi'nin büyülü atmosferinde bir pazar günü e, gün boyu süren albüm kayıtlarına ben de fotoğraf çekerek katkıda bulunmaya çalıştım. Harika bir gündü. Eylül ayının başlarında Muammer Ketencoğlu'nu programıma davet ettim. İşte Babil'den sonra da bu albüm e, projesini anlatacak ve albümden e, şarkılar dinleyeceğiz. Ben de aynı gün Yeşil Gazete'de bir yazı yazıp işte kayıtlar esnasında çektiğim fotoğrafları da sizlerle paylaşarak albüme destek olmaya e, gayret edeceğim. E, sevgili Muammer'e de buradan sevgilerimi gönderiyorum. E, sıradaki şarkının sözleri de aşağı yukarı şöyle. E, beni pireye götürmek için ne istersin? Her gece rüyalarımda oraları dolaşıyorum. Aziz Nilos, Keratsini, Kokinya, Biliyorsun Kaptan Arvaniti, yıllardır acı çekiyorum. Pire'de bir evim var ve Perama'da bir de kadınım. Beni Pire'ye götürmek için ne istersin fukara arabacı?'' Şimdi e, sevdiğine kavuşma özlemiyle yüklü bir Akdeniz şarkısı dinletmek istiyorum. Bu e, Manos Loizos şarkısını 2007'de yapılan bir konser kaydında e, Nikos Portakaloğlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Geri vokalde Haris Alexio'nun da sesini duyuyoruz. Vaporaki tu Burnova, Bornova vapuru. Müzik μωράκι του Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά. Πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας Πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πα, Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα τη στεριά. Κάθε νύχτα στον ήρωα μου σεριανά πως πονάω Μα δεν άνοιξες Παποράκι του Βουρνόβα και καρότσα της στεριάς Πόσα τα λίρα γυρεύει στο περέα να με πας Πόσα τα λίρα πέραμα στο περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κύρα τα πετάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φουταρά. Κάθε νύχτα στον ήλιο μου σεριανάω, αγιονίο και seni Sevgili dostlar Babil'den sonra da bugün sizlere Haris Alexiou'dan şarkılar dinletiyorum. Sevdiklerin ona seslendiği adıyla Harula veya işte bildiğimiz adıyla Haris Alexiou 1950'de Yunanistan Tebes'te dünyaya geldi. İşte şarkıcı kimliğiyle olduğu kadar söz yazarı ve besteci olarak da bilinen Alexiou 1970'li yıllardan itibaren karizmatik sesiyle ünlenmeye başladı. 1972'de ee, Yorgo Dalaras ile birlikte yer aldıkları ve Apostolos Kaldaras şarkılarını yorumladıkları Küçük Asya albümüyle büyük sükse yaptı. Müzik yaşam boyunca 30'dan fazla albüm yaptı ve ıı, albümleri tüm dünyada milyonlarca sattı. İşte çok sayıda ıı, ödüller de kazandı. Haris Alexiou dünyanın birçok yerinde sayısız konserler verdi. 1999 ve 2000'de Türkiye'ye de geldi. İstanbul ve İzmir'de sahne aldı. Yeni Türkü'den Müslüm Gürses'e kadar işte birçok Türkeli sanatçı onun şarkılarını ıı, Türkçe'de de seslendirdi. Yunanistan'ın birçok önemli şarkı yazarı ve bestecileri ile çalışan Haris Alexiou'dan bugün ağırlıklı olarak işte 1973 yılında hayat boyu sürecek bir dostluğa ilk adımlarını atıp e, birlikte çalışmaya başladıkları e, Manos Loizos'tan söylediği şarkıları seçtim. Şimdi 1990 yılından bir konser kaydından bir e, şarkıyla programa devam ediyorum. Zilamu, Kıskançlığım. Müzik και εγωισμό Κι όταν είμαι φτέχτρα κι άλλα τόσο ψεύτρα πάλι από τη ζήλια θα υποκριθώ ένα ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω από αγάπη ζήλια και εγωισμό E Programa bir başka Manos Loizos şarkısıyla devam ediyorum. Şarkının sözleri de şöyle. Her sabah işe gitmek için yola koyulduğumda kuşlar gibi yol alırdı balıkçı tekneleri. Her sabah Minas ile beraber Jamaika'ya kadar uzak yolculuklar kurgulardık. Ve denizlerde ilerlerdik eski sevgilim benim. Ve sonra akşam meyhanelerde sarhoş gibi seni içerdim. Küçük kız, şarap gibi yudum yudum. Yıllarca gündelikte eldeki keser ve çekiç senin hatırın için bir tekne inşa ettim. Önüne deniz renginde bir deniz kızı işledim ve bir akşamda senin geminin kaptanı oldum.'' Haris Alexiou'dan dinliyoruz. Samayka. Κάθε ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμάικα το χατήρι σου Σκάλισα στην πριμάτσα του γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύρι σου Şimdi dinleyeceğimiz şarkıda Haris Alexiou, her neredeysen beni hatırlayacaksın, kendini bulduğun her şeyde orada olacağım. Her neredeysen beni hatırlayacaksın, o kadar çok sevgi nasıl basitçe ortadan kaybolur diyor. Opia Kenase, her neredeysen. Her και να σε Afro. Programı bir başka Manos Loizos şarkısıyla devam ediyorum. Loizos'un yazdığı çok sayıda antifaşist şarkıdan bir tanesi bu e, dinleyeceğiniz şarkı. E, şarkıda Haris Alexiou e, şunları söylüyor. Yani çok uzun sözler ama ben hani, özetlemeye çalışacağım. Yaklaşık 50 yıl işkenceler ve kıyımlar. Haklı davan sana çok şeye mal oldu. Fakat hayat yeni umutlar doğurdu. Hayatta hiçbir şey boşa gitmez.'' Hiçbir zaman bu bana kaderin bir cilvesidir demedin. Kahven, kahvehanelerde başın önüne eğik, yollarda düşünceli. Ama dün yürüyüşte gülümseyerek geçiyordun. Hayatta hiçbir şey boşa gitmez. Tipota den pay hameno. πλέρωμη το δίκιο του αγώνα όλα σου στέρισε μα η ζωή λεχόνα ελπίδες γέννησε μα η ζωή λεχόνα ότι γέννησε τίποτα Şimdi sırada sözleri e, Manolis Rasulis'e ait bir e, başka Manos Loizos şarkısı var. E, şarkının sözlerini yine kısaca özetlemek istiyorum. Onu bir çingene emzirdi, o yüzden kanatları var. Ona aşk bulaştı ve o yüzden sürekli gülüyor. Panayırlarda gezer, limon ve çam kokar. Adını unuttu, uzaklara gitti. Ama beni özler ve buraya tekrar döner. Yol ve aşk onun hayatı diyor. τον εβίζαξε γι' αυτό εκεί φτερά Έρωτας τον επίραξε γι' αυτό όλο γελά Ήφτισα τον εβίζαξε γι' αυτό εκεί φτερά Έρωτας τον επίραξε κι αυτό όλο γελά Στα πανηγύρια αχυρίζει Κίτρο και πέφτω μυρίζει Το όνομα του ξέχασε τα σύνορα ξεπέρασε Μα εμένα λαχταρά και εδώ γυρνά τον εβίζαξε γι' αυτό εκεί φτερά Και τον επήραξε γι' αυτό όλο γελά. τον εβίζαξε γι' αυτό εκεί πέρα. Η μοίρα τον εδίδαξε σε ελεύθερη αγκαλιά Νύχτισα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά Η μοίρα τον εδίδαξε σε ελεύθερη αγκαλιά Δρόμος κι αγάπη η ζωή Ζάλι γλυκιά κάθε φιλί του Με το κλαρίνο μάζεψε τις πίκρες και τις πλάνεψε και περπατώ πετά με μένα αγκαλιά Κύχτησα τον εβίζαξε γι' αυτό έχει φτερά η μοίρα τον εδίδαξε σε ελεύθερη αγκαλιά Κύφτησα τον εβίζαξε γι' αυτό έχει φτερά Έρωτας τον επίραξε γι' αυτό όλο γελά. Sözleri Lina Nikolakopoulou'ya, müziği Thanos Mikrochikos'a ait bir şarkıda Haris Alexiou'yu dinlemeye devam ediyoruz. Thapati Serota, bana aşık olacaksın. Τι θα πάθετε εσείς για μένα και εγώ τι θα πάθω για σας. Θα κινδυνεύσω, ναι. Σημασία δεν μου δίνεις και τρελαίνεσαι Παριστάνεις ό,τι πίνεις, αλλά φαίνεσαι Κι όταν βλέπω εγώ το στυλ, αυτό τα διάφορο Βρε καλώς το λέω, το παχώ στο παραφόρο Εσύ για μένα θα παθείς έρωτα Κι εγώ για σένα κινδυνεύσω με τα βρεμένα και τα σιδερότα της αληθείας θα βγαίνουμε έξω εσύ για μένα θα πάθεις ερώτα κι εγώ για σένα θα κινδυνεύσω σιδερώτα της αληθείας θα βγαίνουμε έξω. Σημασία δεν μου δίνεις και απευθύνεσαι συνεχώς στο διπλανό μου στόχος γίνεσαι κι όταν βλέπω εγώ παιδί μου αυτή την κίνηση βρε καλώς τη λέω τη νέα τη συγκίνηση εσύ για μένα θα πάθεις έρωτα κι εγώ για σένα θα κινδυνεύσω με τα βρέ salirte Programa e, Rebetiko müziğinin en çok sevdiğim isimlerinden e, Marcos Van bir şarkısıyla devam etmek istiyorum. Şarkının sözleri de kısaca şöyle. E, Dünyanın bütün rebetleri beni severler. Tanır tanımaz beni ne dersem onu yaparlar. Gurbette yaşayan tümü kalplerinde büyük dert taşır. Ben de fakir doğdum ve dünyayı dolaştım. Bu yüzden kalbimin derinliklerinden bilirim çile çekmenin ne olduğunu.'' Dünyanın bütün rebetleri beni severler. Oli Rebetes Tut Dunya, Dünyanın Bütün Rebetleri Haris Alexiou'dan dinliyoruz. Müzik Sırada Haris Alexiou'dan peş peşe dinleyeceğimiz iki aşk şarkısı var. Önce Zilyamu, Kıskançlığım ve ardından Vima Vima, Adım Adım. Haris Alexiou'dan dinliyoruz. Είχες μια ώρα και έχει πέσει τώρα έκλειψη ηλίου και μια σκοτεινιά Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά Από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Κι όταν είμαι φτέχτρα κι άρα τόσο ψεύτρα πάλι από τη ζήλια θα υποκριθώ ενέ ψέματα σου λέω και κρυφά σου κλαίω από αγάπη, ζήλια και εγωισμό. Ζήλια παλιές μουσικές νιώθω να μ' αγκαλιάζουν Όλα που μιλούν για παλιές μας στιγμές που δεν λένε να σβήσουν Κι εγώ πάλι ζητώ μυστικά και φιλιά που τα πήρε μαζί σου νιώθω πως θα γυρίσει να το κύμα να με γνωρίσεις μα τα βράδια όλα στο ίδιο χώρο κρίζα πάνω και δεν ήρθες ακόμα βήμα βήμα νιώθω πως θα γυρίσω με μαγνωρίζεις Μα τα βράδια όλα στο ίδιο χρώμα γκρίζα πάντα και δεν Sırada bir e, başka Rebetiko şarkısı var. I Garsona veya Garson Kız. Şarkının sözleri de şöyle. En iyi garson kız benim. Çünkü büyük maharetle herkese servis yaparım. Herkes de bana tatlı garson kız bize şarap getir der. Hemencecik biraları dağıtıyorum. Tabakta mezeler, izmarit ve peynir. Güle güle dediğim müşteriler de bana bahşiş verip zil dükkandan ayrılıyorlar. Okkalarca şarap ve meze satarım. Veresiye yok. Müşteriler de e, tatlı bakışlarımla çifte sarhoş olurlar. Bana seni seviyorum diyene bir kiloyu üç kere ödetirim. Şarabına su katar, hesabını şişiririm. Igarsona Haris Alexiou'dan dinliyoruz. Bugün de Babil'den sonra programının sonuna geldik. E, program birbirine bağlı iki Manos Loizos şarkısıyla bitiriyorum. E, bu iki şarkıyı Yeni Türkü'nün Akdeniz Akdeniz albümünden de anımsayacaksınız. Bugün dinlettiğim şarkıların çevirilerinde bana yardımcı olan sevgili arkadaşım İvi Dermancı'ya da buradan çok teşekkür ediyor. E, selam ve sevgilerimi gönderiyorum iklim krizleri, ekonomik krizler e, vesaire yine kötü bir hafta geride kaldı. İşte her şeye rağmen umudumuzu yitirmemek, sevdiklerimize, dostlarımıza sıkı sıkıya sarılmak belki de en güzeli. Haftaya 15'te Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle esen kalın. Έχει φύγει Αφού έχει φύγει τόσο καιρό Πάντα να βρίσκεσαι στο άδειο σπίτι Να μ' και να σε φιλώ Πες μου πως γίνεται